Ali koliko je bošnjaka koji da su vidjeli naslovna, lepa, ružna brena, deset hiljada poniženih duša, e'udhu billahi mine šeitan rađim, da bi po ko zna koji put pokazali da je to narod bez identiteta, narod koji nema časti, ideš da slušaš onu koja je 94. pjevala, ubijajte balije, Allahu Ekber, ima li većeg poniženja, o Bošnjače, da ideš gledat ružnu brenu? jesi ponižen i sam se ponižaješ. Hajde Japanac voli Amerikanca, nikad i neće mu do sudnjeg dana zaboraviti što im je bacio atomsku bombu. A Bošnjo svako 30 godina ga kolju i opet zaboravlja. Euzubillah, euzubillah, Euzu Wallahi, Stidim se što pripadam tom narodu. Bio sam ponosan, alhamdulillah. Bio sam u armiji Bosne i Hercegovine sa 15 godina. I bio sam ponosan. Bio sam ponosan na to. Sada se stidim što sam bošnjak. Što imamo ljude da su se odaljili toliko od Da slušaju lepu vrenu! Da slušaju cecu. Ima li većeg poniženja? Ja ne vidim većeg poniženja.